Mwaka 1938 katika ardhi ya Zaire, yani Congo DRC. Alizaliwa Franco Luambo Luanzo Makiadi. King wa African ni rumba hadi warembo, wakamwita Franco Dumiamo. Franco alikuwa kiongozi wa bendi ya muziki ya Oak Jazz. Iliyobadilishwa jina baadaye na kuita Tipok Jazz. Enzi za wai wake alitende haki sana rumba na kutupatia raha sana sewa na nzengo. Nyimbo yake kama ya bolingo na ngai ina Beatrice akiwa na maana ya upendo wangu kwa Beatrice ilimtambulisha mitaa yote Kinshasa. Kipaji chake pengine kilipata makali zaidi baada ya kifo cha baba yake aliyekuwa mfanyakazi wa reli mwaka 1949 aliamua kuachana na shule akiwa na umri wa miaka 11. Akawa anamsaidia mama yake kwa kupiga gitaa na vifaa vya muziki ili kuvutia wateja katika duka la mama yake. Na mwaka mmoja baadaye yani mwaka 1950 akiwa na marafiki zake waliunda kundi lao la sanaa liloitwa Watam, ambalo lilidumu kwa muda miaka mitatu, wakiwa wanaimba kwenye majukwaa ya harusi na misiba. Mwaka 1953, Franco na Dewayon walifanyiwa majaribio ya muziki na mwanamuziki ambaye pia ni mtayarishaji Henry Bowane baadaye na lebo ya studio aloningisa ya Lepode Vile, ambako aliajiriwa wote kama wanamuziki wa studio. Hapo ndipo, Franco alitoa angalau rekodi tatu ambapo, alijulikana kama Luambo Francois. Moja ya hizo rekodi zake tatu za kwanza, ilikuwa ni Bolingo na Ngai na Beatrice. Toka hapo, nyota ya Franco ilizidi kung'ara duniani mpaka umauti wake. mwaka 1978, Mobutu Sese Seko alimtia jela kwa miezi miwili. Kwa kumkosoa kupitia uimbaji wake katika nyimbo za Heleni na Jackie. Mobutu akampa sharti la kutumia akili yake kutafuta kitu kitakachomfurahisha ili amwache huru. Franco akamtungia kibao cha kumfagilia kilichoitwa kandida na Biso Mobutu. Mobutu alifurahi mno. Akamtoa kifungoni na kumfanyia Franco pata kufahamu ikulu na kisha kumwachia huru. Maisha ya Franco na Mobutu yamepitia katika hali mbili tofauti. Kwanza walikuwa maadui na mwisho marafiki wakubwa. Na hata Franco anafariki mwaka 1989 Mobutu alitangaza siku nne za maombolezo nchi nzima huko Zaire kuenzi kifo chake. Franco alifia ubeligiji kwa ugonjwa wa ukimwi. Alikufa akiwa na umri wa miaka 51 na kuacha watoto 18 na wake 14. Je, ni nini umejifunza kutokana na historia hii ya Franco Makiadi? Mimi naitwa Ananias Edgar. safirisha mzigo na Freelook inasema nasema hivi, kwa huduma zote za usafirishaji wa mizigo kutoka nje ya nchi kuja Tanzania, watumie kampuni ya Freelook. Kuna sababu nyingi sana ya kwa nini uitumie Freelook katika mahitaji yako ya usafirishaji. Kwanza ni kwa sababu gharama zao ni nafuu, na pili wanakusafirishia mzigo wako kwa uaminifu mkubwa. Ndiyo, wanasafirisha mizigo kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Ujerumani, ubeligiji Holland, Australia Australia na kwingineko popote pale duniani kuja nchi zote za Afrika Mashariki ikiwemo nyumbani Tanzania. Ikiwa unahitaji huduma ya kusafirishiwa vipuri vyote vya magari kama BMW, Mercedes Benz, Audi, Opel, Land Rover, Volvo na kadhalika, au pengine kuagiza vifaa na mashine zote za ujenzi, mashine za kuchimbia visima kama driller, roller na bulldozer, fika tu Free Look au wapigie kwa namba 0766 au 0672 au whatsapp namba alama ya kujumlisha 491521356912. Unaweza kuwapata kwenye peji zao za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter at Freelook. Freelook, tunakusubiri kukuhudumia.